Enzo on the beat. Check, check. Pare, pare, pare. Paano yung mic, mic? Eh. Yeah. Come on. pera sa Iraq Dala ko hindi kanyon, hawakan lang ng itak Ako rin na nagpasuko sa buong Al-Qaeda At sa akin din naliling ka TV babe na si Saida Inaantok ako pag nagtuturo ang teacher Ako rin ang batang nangalto kay Hitler Lahat sa akin madali at easy lang ang hard Tinatanggihan ko lahat ng Oscar Award Tinuruan ko lang Si Einstein gumawa ng nuklear Sa akin din natuto si Efren magbilyar Si Tyson umayaw sa akin sa isang bigwas Kaya ngayon si Pacquiao sa akin umiiwas Huwag yaman ng pag-uusap walang pagtatalunan Pagtulog ako pati itlog ko may unan Mukhang tayo-tayo lang ang nagkakalokohan Kaya dagdagan nyo pa kwentuhan lang Ricky in the house, y'all. Yeah, yeah. Ako ang nagpauso ng talino sa sanglibutan Di ako kontento sa IQ kong isang libo lang Perfect Kapag gumagawa ko ng decision Taob si 50 cent sa akin pagdating sa passion Pag di ka henyo pare, hindi kita bate Hindi kita ka vibes kung di ka tagatate At sikat na ako noon nung pa ay si Milya Ang tawag sa akin ng lahat ay hari ng takilya Ang dami ng pinalo ko sa pagdidibate Ang fans ko bumila, kubaw hanggang mas bat Kabisado ko lingwahe ng lahat na bansa Ni minsan di pa natalo sa game na chess at sungka Inventor na tinatawag na stenograph Ako ang hari sa Pinas ng freestyle rap Sumusulan ng libro at sampung encyclopedia Sikat pangalan ko sa internet at sa media Yo, check. Got it in the house. Check, my check. Yo. Huwag na kaya magbala kung hindi malawak ang pangunawa Hindi ako pumapatol sa mga utak chihuahua Ako si Kaki at ko sa mundo Ang mga chika sa akin ay nagkakagulo Hindi ako naniligaw pero hindi ako torpe Kumbaga sa hinete magaling pa ako kay Borbe Ang mga manliligaw ko ay puro artista Paramihan tayo ng babae pare panis ka Kahit na anong gawin niya wala tayong panalo At kahit kailan ay wala pa sa akin tumalo Magaling na nga ako ang pinakamalupit Hindi ako dumidikit, lalo na sa pangit Hindi na nga magkasya, pera ko sa wallet Ang yaman ni Kakin, ewan ko kung bakit Gano ba talaga pinanganak na gwapo? Di mo maiwasan magyabang at magimpiyo puro invalido Dito sa Pinas ako ang pinakasimpatiko Ako ang pinakamatibay sa aming anim Asawa ko walo, ang kabit ko labing anim Di mapipigil ang pagiging bantog Kapag lumaban ka sa akin, sabog pati ang pantog Wala akong kinikilala sa mga nauna Pagkat wala namang mahusay ang langan na puna Ako na ang pinakamalupit Ano ba yan? Ang lupit mo magdamit? Bakit? Sa'yo ba yan? Sa'kin, ikaw ay magbit o kaya mag Harlem Tinanggihan ko nga ang offer ng Meet Your Garden Huwag ka nang umapila kaso wag mo nang i-push Sa akin nagpagawa ng jingle rap si Bush Bibigyan ka ng partida kahit paos Nung ako ay lumabas, F4 biglang laos Check, check. Pare, pare, pare. Paano yung mic? Mic. Patapakan yung wire. Eh. Yeah.